kasauran Raden Sang Hyang Wasi Geni tembus dateng surga loka. Lajeng Hyang Jagat Nata ngutus resin rada puten kantun wadiawala tentara Durandaka. Hmm. Aru dipimpin ku sedanten para dewa opat ribu opat ratus opat opat. Gesan ngelanrat ngedakwa Raden Wasi Geni. Aulah dala. Hei, Wasi punya kagetnya kaulah kebayan eh, eh. dewa batakulah ngomong was ini dewa Sy wajib kurang ajar aduh ayaah operasi fatuncang bener Thank you. jeung Dewa jahat Ah! Chicago. Nara prapta dewa-dewa ingkan pada tumamu kaget nara ingkan pada tumamu samia pada pada prapta yaning dewar sinrada anu diutus kurus yang otipati ratu triloka Potong hmm. kantun opat ribu opat ratus opat opat dewa sami cunu bakal ngadaulat raden wasi geningan nika Allah oh. eh wasigeni ulah kaget ye kaula nyangah utusan tiang jagat nata otipati di sawarga Mario ucap-ucapan nana memang etes jentre kadenge ulah manang bodoh ulah manang budek kadewa ulah manang lolong kadewa jung hingga karena lengkah nasku wujud karena tektina dewati nga dewa waspa wayah na yebudak maka dibawa ka sawwarga loka baka menang hukuman tiang jagat natak baka digodok di kawat sangsa dibuka Tina akibat ka lancangan anak Ibudakka memang ytemu pati-patibudak kurang ajar lancang lamun didikan lati-hati tiki sarta yebudak keswadiwane ngaku titel sangian anu tedisken di mar pada <laughs> wayah na ya budak bakal digodok di kawasanka wa ulah dipi melang kaulahkan ten hoyong matak jajahten dewa anu kas se battu kawasak di alam Hawayanganya coba wasi genis ya di ¡Ah! mana boga titel man sangang ¿eh? was geni lo sa perkara anin ges make titer sangiang anu tudis sy uh dina wetna jadi beneken sangyang aat sang di dunia kadu anin gees nangang nangang hayang matak jajata dewa hmm. la betara bayu dewangin wayana siami ludi goddok diasanremuka eh pu eh, demi eta-eta sasauran. Lahir sasauran, gedung make en sasayuran. Sasauran. Nyumpe si aduan lagi itu bener, kurang banyak. Hai, ini. Ayah teh asli, Incu. malanun. Pun Incu. Incu. tenkinakakaalan sang anak mallum masihkeneh buta tulang buta daging salahna murid wayah naguru uruutan Jawattu ayah saat kloban dirikan ikan anen wayah na ibu antepan ujung tak kabur pedah Luhur elmu Jemarar Penlar mata ulah saga wayah hanya nurunkan elmu katimlan kagahan kadagul kadugalan kekuatan kamanyuran kabudak ano mas ke atah tanpa dikan agama nusa bentran ampun oh, pangampunan panuhun panun ngahapunkalaang abdi sangam piken ah memeres pun incu kalayan bakal diridiktilih di warah kuali tebesa sangugesnya jadi bubur tong melang kau laun nga depan dewa cobaan om waspun tenng kur kedap aduhunpun terang-meterang mung hilap abdi teh. Sarwana aki jeung insu gejul. Hmm. Ayo ini. Hapunten calik eyang. Namun sakti asana kaulah ngiring ka Upami kaulah parantos rubuh daya tangan pangawasa manga sakantelan we kaulah teh hoyong ngajaja jajaten para dewata. Ai ai ai. Kurang ajar binatang. priygi di hammpu dewa wajib imakkluluk isang kal di keyerti kene ayat take takeku sykabwe para dewa keluar binas yang bak dicoken kapar dewata kalau yangnyihun ayah dina pena tayungan pansaniing siakakolot digancurken perguruan aing tongtonkuira kaong sidik kubukwa para kunya tanah naisken dewa kasasaeta te bener kap kammati urang laraj sikapta urang guba kal labun urang urangku piun ka urusan urang jakapan baka kajiwiit kulit kam wadaki kacakot suwa ramun kasok panon urang ciraka kambotahmat ciraka kammbodo ka gerang lain kambodot in pujiitt usib butuh atikarah ngeratan dewa naon berrahma dewasine Raraja nih teman hoyong nyobi oyong masakan si dulu dinadurukan dewaak tevas seka. Sam mun katara we teuutara segara Wasi gennal. kang pranguwe kalaukak anaklir kilat Raden was catpantina kaimulan tagagahan kassaktian mandragunalinung para kalikpanggartina kasusul panruhna kaudan panana panahnu juga kilat di tewak dicapit kuramo Curug sarang jajanggung Dewa sama tempo. Waduh, waduh. Ya tempo. Rasa kena kalau bakal ngendalakan angin barat talibawan. Kamu bakal kejamak angin ciptaan kabeh. Cinana kumamrat madugin malas. anahku mamrat maduki malaras pakulingan rana sayang cuma para medal tina parangan kiwat tengen angin ngagelebuk Parantos kaya wates wangen tatangkalan sing derok-dok jurik sing jerit setan sing kerset. Dan merawat sing cerawat. Amin, amin, amin, amin. Kejamak angin baratku melayang tiga kali wasi. Aduh, ampun, ampun, wah, wah, wah, wah. Ratu Triloka adik guru boten mampu ampun Quran papaingangir gunungsi lu cacing painantis sangka gening ilmu Kaula mampu hmm. hasil perih Pujit angin Hai dewat tayanu kuat lamun gitu manaun salah nakula merek idin ke anin pek pecak jago-jago di alam dunia hmm. kawidian kaulahan meak jago-jago lain baik Gatut kaca tuh jago diwiata hmm. setak Utara urat sangka kamarta Gatut kaca Arjuna Bima jig hmm. lamun kitnya tanah anin pantes ngaku sangian kita dimana anin buur karahayon elih jajaten samat ringngaran kaulat tidu kali dinya diamat ninya datang eta elmu nu dibikin ka manehtka karek salawe persen komu lamun gemleng hmm. pe jago jago dipenjuru dunya pasak ku maneh a bunuuh